Povraćenje. Poglavlje povraćenja a, sunca ili mjeseca, i o tome smo spominjali, znači, nešto prethodno u, o propisima u prethodna tri hadisa i večera se na redu hadis Ebu Musa Lešari o kome kaže autor, a ne bi Musa Lešari radijallahu anhu, قال خسفت الشمس في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام فزعا يخشى أن تقوم الساعة حتى أتى المسجد فقام فصلى بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيته يفعله في صلاة قط ثم قال إن هذه الآيات التي يسرها الله لا تقوم إلي آه، أو قال لا تكون لموت أحد ولا لحياته ولكن الله عز وجل يرسلها يخوف بها عباده فإذا رأيتم منها شيئا فافسه إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. ودبو مسالة Musa رضي الله عنه سبحانه وتعالى desilo se je pomračenje ili pomračilo se je sunce u vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve pa je ustao a, preplašen u strahu bojeći se da ne nastupi sudnji dan dok nije došao do džamije pa je klanjao sa najdužim kijamom i najdužim rukuom i najdužom seđdom klanjao je znači taj namaz Nikada nisam vidio da je tako nešto činio u namazu. Misli se da je tako dugo ostao na ruku i na znači, seđdi i na kijamu kao tom, tom, kao tom prilikom. I rekao je, ovo su Allahovi znakovi. Šalje ih ne zbog toga kada neko umre ili kada se rodi, već ih šalje da bi preplašio svoje robove. Da bi ih opomenuo, znači, tim ajetima. Pa kada vidite nešto od toga, mislite se na pomračenje, požurite da spominjete Allaha i da mu dovite i da istikvar činite. Ovo je zadnji hadis u poglavlju kusufa. Znači, pomračenja, nama za pomračenje sunca, koji je danas od sunneta koji blijede. Ja neću kazati da je iščezno iz prakse, ne, ima uvijek mi smo klanjali znači u Jordanu nekoliko puta ovaj namaz i kad se desi ima uvijek imama koji paze na sunnet i požure, znači našto što danas možemo znati ranije kada je pomračenje sunca, pa može se znači čovjek i pripremiti i oglasi se to ljudima unaprijed, znači nekoliko dana da će biti pomračenje sunca i opet jedva piše jedan saf u džamiji. Ali ima znači oni koji paze na sunnet poslanika sa Međutim, u mnogo zemalja dole dešava se to tako pomračenje sunca, a ljudi znači ne, ne, ne klanjaju te namaze, što nije ispravno ostavljanje, znači je ostavljanje jednog sunneta. Ovaj hadis prenosi Ebu Musa Lešari. Ebu Musa Lešari. Zna li neko kako ime Ebu Musa Lešari? Kada smo pitali kako je to ime Ebu Musa Lešari. Bili imao neko da spasi džemat. Ko bude znao, znači ima nagradu, dobit će nagradu peticu, iPhone. Odrukat ćemo mu tamo jednu sliku. Ne? Spominjali smo više puta. Ebu Musa Lešari ime je Abdullah ibn Kajs. Abdullah ibn Kajs. A poznat je po, znači, toj kuniji imenu, znači Ebu Musa Lešari. On je iz Jemena, znači, od Ešarijun, koji su bili, znači, posebno dragi poslaniku sa osam. Radi čega? Hoće mi kazati. Šta su oni to činili pa bili dragi poslaniku sa kada je rekao oni su od mene, a ja sam od njih. kad nestane, znači i metka, im nestane pomanjka, oni dođu, svako donese što ima i stresu na jednu gomilu i podijele podjednako. I opet kad ponestane, opet platno i onda svako donese, jel tako, i na platno i to ukazuje znači na e, ovaj, i ukazuje da su bili iskreni u tome, jer da su krili, znači, jeli, donio si ne znam, 100 dinara ili sto dirhema, imaš u kući 3000. Ne, nego su, znači, donio bi svako od njih što ima. Pa su, kaže, oni su od mene i ja sam od njih. Tako je rekao poslanik Oni su od mene i ja sam od njih. I zato jemenci su posebno njihov je pohvaljen iman. Iman jemenski i emanet. Kod jemenaca je posebno znači pohvaljen. To je poslanik sa pohvalio hadisima dat mu je, e, imao je glas kao glas Davuda, ale Ili glasovi koji izbiru ovoj porodici. Imao jako lijepo učenje Kur'ana. Znači, njegov glas učenju Kur'ana, da tako, to je Allahov dar. Čovjek može malo glas dotjerati, utegnuti ga, ali je glas posebno dar od Allaha. Pa je učio jednog dana, pa mu kaže poslanik, sallallahu sallam, kaže, slušao sam te sinoć, kaže, kako učiš Kur'an. Ja kaže Allahu poslaniče, znao da me kaže da me slušaš. Kako bi ti kaže lijepo učio? E onda bi ti stvarno, kaže, da sam znao, ja sam to tako učio, a poslaniku sam sam dopalo njegovo učenje jako. Ali kaže, da sam znao da me slušaš, e vidio bi, kaže, kako bi ti ja, kaže, lijepo učio Kur'an. Radi Allahu Teala anhu. mi smo njegovoj e, siri govorili u e, poglavlju svaka. On je, e, sa njim ona poznata priča što je muslim zabilježio u svome sahihu kada je nakon Honeina poslao poslanik sa jednu skupinu ljudi i stavio im kao predvodnika Ebu Amira. To je bio Amidža Ebu Musa Lešare. Pa su otišli, pa su mušnici jedan od mušnika je pogodio Ebu Amira kopljem u nogu. I koplje se zabilo u koljeno. I ne može ga, znači, u ovaj zglop i ne može ga, znači, izvaditi. I došao Ebu Musa, kaže, Amidža, šta je to? Ko ti je to uradio? Kaže, onaj tamo a on na konju već bježi. Kaže, sačekaj, sad se vratiti. I evo mu se za njim. Uputio se lav za zecom. Hoće zeko da pobjegne. Bježi Ebu Musa lešari za njim. Neće ovaj da stane. A Ebu Musa znao gdje će ga udariti. Kaže mu, kaže, zar se ne stidiš? Zar me nećeš dočekati? Kaže, zar nisi arak? I kaže, odmah je ukupao. Odmah je stao. On zna da će glavu izgubiti. On pa nema tu, to je to jasno njemu. On je znao koga čeka. Ali kada kažeš mu zar se ne nisi Arab, tad je gotovo. Jer kod Arapa nema znači većeg poniženja da čovjek bude kukavica. I zato pogledaj, Arapi odgajaju svoju djecu da, da, ne, znači hrabrost. Kod nje znači hrabrost je od najpohvalniji i kada hoćeš čovjeka da uvrijediš da te nikad više ni selam ni na dženazu da ti ne dođe, samo kaže kukavica, Arapu. Reci kukavica si, reci jesam, jesam, dobro. Ako ti kaže dobro i okrene leđa, dobro si prošao. A ako hoće, znači da te nikad više samo, ili mu reci da je žena. Kažemo da je žena i znači nikada, ja sam jednom Arapu rekao našem studentu da je kod cura. Ovaj, I nisam ja znao to. I on je mene pogledao i okrenuo se. I gotovo. Ja sam do dvije godine gladio. Dvije godine sam ja gladio dok je on Eto, da se je to balansiralo. Dobro, ja sam pogrešio, ja nisam znao običaja. Kod nas kažu, curicu što ništa, idu dalje svojim putem. Kod nje je to uvreda velika. Kaže, moj Musa, kaže, zar me nećeš dočekaj, zar nisi Arab? Pa je stao. Kaže, i dok smo, kaže, razmijeli sablje, kaže, odmah sam ga, kaže, ubio. Vratio sam se, kaže, nazad. Amidži, kaže, Amidža, Allah je, kaže, ubio onoga koji te, kaže, to uradi. Kaže, pa je Amidža uzeo, kaže, koplje i izvukao ga iz koljena. Kaže, pa je počela izlaz nekakva tekućina, pa je rekao, kaže, idi, kaže, poslaniku, sa kaže, Ebu Amir, kaže, mu sale Idi, kaže, svome bratiću, kaže, sine, brata moga, idi, kaže, poslaniku, sallallahu kaže, poselami ga od mene i ovaj, reci da sam, jel, izvršio ono što je od mene traženo. I kaže, recimo da mi dovi. I kad je to izgovorio, nakon kako vremena umro. Iskrvario je. Znači tu je presikao vjerojatno nešto ovaj i nema. Iskrvario Došao je Bubu Salašari poslaniku, Salasaleme, i dovio i kaže Allah poslaniče tako i tako desilo i rekao je kad je da mu doviš. Kaže pa je otišao poslanik, uzeo abdest, okrenuo se prema kibli, digao i dovio, dovio je Buamir. Da mu Allah oprosti i da bude, u dženet. Pa je Ebu Musa kaže Allah poslanič kaže a može li meni kaže šta. Pa je dovio i njemu Znači, to je poznata priča sa Ebu Musa Našarem te ta'ala anhu. Znači, ovaj hadis, umro je različit predaje. 42. 44. 54. Znači, oko smrti ljudi, oko smrti ashaba su ponekad znači, razilaze gdje je umro, je li ukupan u Mekije, je ukupan na nekom drugom mjestu, neki kažu ukupan na doma Kufe odma. Znači, rivajeti su različiti i to je teško, znači, ovaj, definisati, a to na kraju krajeva nije ni bitno. Ponekad je bolje da se kaburovi time zarane, da se kaburovi ashaba ne znaju. Jer će ljudi to uzeti za, jel tako? Naravno, ovo kada, kada čuju ovaj sufije, kažu, pa eto, mi vam, mi govorimo da ste vi a vi nam ne vjerujete. Vidite da jeste. Ma niko ne mrzi, mi, a za nas su ashabi i njihova praksa, ne, to je sveto za nas, bolo. I ko više voli ashabe od onih koji hoće da ih slijede? Ali ako će kabura ashaba izazvati širk, ako će kabur poslanika izazvati širk, nekog od poslanika, je li onda bolje da se ne zna gdje je kabur? Je to nama smeta što mi ne znamo gdje je kabur i Islam, Gdje je kabur Lut, islam, Gdje je kabur... Dobro, Ibrahim, salam, znamo. Znači, on je, u, znači, u Bejtul Maktisu, iako se razilazi u lema oko samog mjesta. Oko mjesta je, kaže i je razilaženje, ali negdje je tu, u tom području. I znači samo kabur našeg poslanika, definitivno. A drugi poslanika nikoga sve nagađaju. Ima u Jordanu, kaže ovaj kabur šajba, ali islam dođeš pored kabura. U osnovu čega je kabur šajba, ali islam? Ko je to potvrdio? Tako da je ovaj, eh, bolje onda u tom slučaju jeli, ne znati. Pa to što ne znamo gdje su ashabi ukupani, nije, nije od vitalne važnosti. Od vitalne važnosti da znamo njihovu praksu i kako su znači slijedili sunet poslanika i kako su znači bili ovaj, jeli, kao pomagači i borci znači za islam. U ovome hadisu je dokaz da je dozvoljeno kazati za pomračenje sunca husuf. Ne mora se kazati husuf i to smo spominjali znači u drugom hadisu smo govorili a, prije ovoga, znači kada smo spominjali znači da je dozvoljeno tako ovaj, mijenjati ta imena, znači kazati husuf i husuf za sunce i za mjeseci, o tome smo pričali i nećemo to ponavljati. Kaže pa je ustao u strahu, trgnuo se straha bojeći se da ne nastupi sudnji dan. Ova riječ bojeći se da nastupi sudnja dan je, sudnji dan je malo problematična u ovome hadisu. Hadis je a, kod Buharije i kod muslima. I opet je riječ šta? Problematična. Znači da je hadis daif? Može sačuvati. Nego znači da je riječ problematična kako je poslanik prepao se da nastupi sudnji dan kad prije sudnjeg dana imamo određene pojave koje smo moraju desiti. Ne može sudnji dan prije držala. Ne može sudnji dan prije izlaska sunca sa zapada. Ne može sudnji dan prije je, pojave je džuđa i međuđa. Je li tako? Znači, e, izlaska životinja i zemlje, je tako? I ovaj, e, i razlišenje Allah spominje. A hrža lehum da bete minjal ardi tu ene nasi na la Mi ćemo im iz zemlje ovaj, izvesti životinju koja će se obraćati. Znači, kako se je poslanik pobojao nastupa sudnjeg dana, a nije se desilo ništa od tih šta. Veliki znakova, znači prednjaka sudnjeg dana i slično, i slično tome. Ulema je na ovo odgovorila na nekoliko načina. Prvo, kažu, možda je to bilo prije nego što je znao poslanik, sallallahu alaihi sallame, za ove predznake. Možda nije znao ništa od tih predznaka, pa nije znao kada je sudnji dan, a to samo znao uzvišenje Allah. Pa mu je došlo, pa se je prepao, je tako? To je jedan odgovor. Koji nije jak. Zato što se pomračenje sunca desilo u vrijeme poslanika, sa osnovim, desete godine. Kako kažu istoričari. A u mnogim tim stvarima poslanik je, sa obavijestio ljude šta? Prije toga. Pa ovo mišljenje znači ne bi, ne bi bilo ne bi bilo jako. Imamo drugo mišljenje da se je pobojao sudnjeg dana, to jeste pobojao se nekih predznaka sudnjeg dana. Pa su predznaci šta? Nisu spomenuti, misli se na predznake. Mislio je da i to bi mogao biti jedan od predznaka šta? Sudnjeg dana da su počeli, pa je požurio Allahu, znači da istikvar čini dovu, da tako i da klanja. Imamo treće mišljenje da je ovo, ovo ravija od sebe rekao. Ovo nije hadis. Jer ovo prenosi ko? Ovo kaže Ebu Musa našali. On je rekao pobojao sudnjeg dana, i da se kaže kao da se je pobojao danas dana, o tome. To je od ravija, to nije šta došao hadis. A ravija može li pogriješiti ashabu u onome što govori? Može li? Pa može. On što govori od sebe, nešto prenosi od poslanika. Ono što prenosi. Tam Zrajiša nije kazala ovaj, e, ko kaže, ovaj, ne, ne, ne, ne slušajte i ne, vjerujte onome ko kaže da je poslanik samo bio fiziološku potrebu stojeći. A Uzeife prenosi da je to činio stojeći, kod Buhari hadis. I znači, sad može prenijeti shodno svome znanju, onome što vidi i čtihad. I može se tu desiti propust ili znači da ovaj desi se izmjena konteksta i slično tome. Kao što je poslanik, sa osanem, pobojao se, uh, kaže, ovo bi moglo biti da se, eh, eh, da se pobojao ovaj i požurio, kao što je bojao se, znači kada bi vjetar zaduvao, bojao se šta? azaba svome umetu, jel tako? Kada je vjetar zaduo, poslanik bi bio uznemiren. Izlazi tamo, vamo, hoda, boji se zaba. Pa se je pobojao šta? Isto tako, A zaba, kada se je dešao šta? Pomračenje sunca, pa je požurio gdje? Na namaz. Moglo biti znači biti Uglavnom, ovaj, kako god da se odgovori, ovaj, odgovoriti, braću i pomiriti dva argumenta je preče nego odbaciti. I kazati ova dva vjerodostojna argumenta ne uklapaju se, moramo oba dva odbaciti. To, to je to je nemoguće. Pa je pomiriti te hadise bolje i preče. Pa je ovdje došlo, znači, <clears throat> ovdje je došlo, a, došlo su, znači, ovi odgovori. Dalje, od dokaza iz ovoga hadisa jeste da je sunnet klanjati ovaj namaz u džamiji. Jer se kaže, pa je požurio dok nije došao do, pa je požurio, znači, u džamiju i klanjao ljudima. A, neki učenjaci kažu, klanja se u džamiji, neće se klanjati na Musali, Bajram se klanja na, na Kažu, ovaj se namaz neće klanjati na musalli. A, neće se klanjati na musalni, zato što je teško ljude okupiti. I dok ljude okupiš, i dok im razglasiš, i, i šta prođe. A uvijek jedna skupina ljudi ima u džamiji. Uvijek džamije imaju, znači tako? Možda kod nas je manje, ali u džamije sad, znači u arapskom svijetu, kad god dođete u džamiju ili neko klanja ili sjedi luči Kur'an, uvijek jedna skupina ima. Tako da, znači, ovaj nisu izlazili na musalu da ljude okupe. A, pa pravnici smatraju da je preče u džamiji, malikije kažu može u džamiji, može na otvorenom prostoru, kako god. Da nije došlo ovdje u hadisu da se to klanja u džamiji, vani bi bilo preče. Zašto? Ko će mi kazati? Molim? Što se vidi kad je prestalo. U džamiji gotovo, krov je znate, tebe, tako? Znači, ovaj, a vani vidiš. Znači, vani bi se vidjelo Znači, da je, je li ovaj, da li je predstavljeni, ali budući je došlo da se klanja u džami, onda će biti, znači, u džami. U ome hadisu je a, dokaz da čovjek treba uvijek biti svjestan da će da ga uzvišeni Allah za uđel gleda. I da ga pazi, znači, i da vidi motri na njegove postupke. I da se čovjek boji gospodara za uđel, ali ne strahom koji će ga dovesti u beznađe. Pa tako. Jer poslanik sam došao god, jer pomračenje Allahu ekber gotovo je, mi smo ovakvi onakvi. Nije. Nego je poslanik sallallahu sallam znači izišao i klenjao. Pa je to strah i nada. Strah i nada znači koja je akida ehlu sunneta džemata znači u jeli, u vjerovanju. A, jer braće koji izgubi nadu Allahovu milost to je najnesretniji To je nesretni rob. Izgubiti nadu Allahovu te barak milost to je zločin. Pa nadu Allahu milost ne, gubio se nevjerički narod, kako kaže uzvišeni Allah, tabarake o ta'ala. Kaže Imam el-Fakihi, u ovom hadisu je dokaz da čovjek treba stalno biti pod abdestom. Jer je poslanik, sa osnovim, izišao odmah na namaz. Trgnuo se i Znači bio je šta? Imao je abdest. Pogledajte kakav je to zaključak. Imao je abdest, izišao je, nije abdestio. Međutim, Ibn Hajar Askalani i Ibn Mulekin i drugi su kazali taj zaključak je ha, podložan diskusiji, dobro je. Zato što ne mora znači da poslanik sam nije uzeo abdest. Uzimanje abdesta nije spomenuto, da je rekao i bez uzimanja abdesta ili obnavljanja abdesta izišao je u džamiju, onda bi bilo drugo. Ali ovdje nije spomenut abdest, opće se ne dotiče čega? abdesta, nego ravija govori o namazu za pomračenje sunca. Pa mogu se ponekad detalji određeni šta? Izostaviti. Jer se spodrazumijevaju. Jel tako? Jer se spodrazumijevaju. Pa da se spomene, da se kaže i čovjek je došao i izišao je iz, ne znam, da se kaže nakon fiziološke potrebe obavio je namaz. Da to greška kaza tako? nije, nije spomenuo šta? Ali se podrazumijeva, ne može bez, bez abdesta. Tako da je dokazivanje tim hadisom ha, je sporno. Bolje dokazivati hadisom, tako da na, na, na abdest ne pazi osim pravi vjernik. Kako je došlo u, u hadis kod Ibnu tako. To je bolje, imamo jasne hadise, nema potrebe, znači, ali, ovaj, kažemo, li neka ulema je razumjela i to iz ovoga hadisa. I u ovome hadisu je dokaz da čovjek treba paziti, odnosno gledati da znači, njegov, e, njegov ruku i njegov kijam i sežde budu na ome namazu duge. Znači da ostane što duže na tim ovaj a, ruknovima. To je pohvalno s jeli, e, značenju Adisa, kako rekao se Musa i nikada ga nisam vidio da je toko, tako dugo ostao na, znači, na kijamu i na ruku i na sežde. U ovome hadisu isto tako dokaz da je ovaj namaz propisan i ženama i musafirima i svakome ko se zatekne tu. Jer ovaj je hitab, ovaj što je došao, znači e, govor, on je općenit. I ljudi, znači kako su izlazili muškarci, tako su mogli znači, izlaziti žene, jer se kaže klanjajte i dovite. Poslanik se sa osram obraća kome? Umetu. Kad kaže klanjajte kako vidite mene da klanjam, Odnosi se stoji na žene? Svi. Tako kaže ovdje, jeli, kogod se zatekne tu. I da tu mila salati fagsilu vuđuhekom, u ajdijekom ila marafiq, omsahu biru džu, omsahu biru usikum, u arđulakum mila ka'bein. Kada ne abdest, kada hoćete obaviti namaz, uste i uradite to i to. Znači muškarci i žene, za svi se odnosi, jeli, isto. Kutibe alejkom sijam propisano je namaz. I muškarcama i žene. I kada dođe, braćo, jedan tekst šerijatski koji se odnosi na muškarce, govori se muškarcima. On se u isto vrijeme odnosi na žene, osim uz dokaz da se ciljaju izričito muškarci. A ako dođe dokaz u kome se nešto naređuje ženama, on, se, on odnosi se samo na žene, osim uz dokaz da muškarci ulaze u dotični propis. Ste Znači, ako je došao propis za muškarce, on je ujedno i za žene. Ako hoćemo žene da izdvojimo, moraju imati šta poseban? Argument. Kada dođe hukm za žene, muškarci ne ulaze u taj propis, osim ako imamo šta? Dokaz. Mora imati, znači, dokaz, bio on direktan, indirektan, e, e, ili bilo kakve druge, znači, prirode. Neki učenjaci kažu da se ovim e, cilja samo one koji mogu tamo izlaziti na džumu, pa neće izlaziti žene i musafe i o tome. Hajmo ovako sad, kad smo spomenuli ovo pravilo. Poslanik je sa osam zabranio, kaže Allah je prokleo one koje čupaju obrve i koje daju da im se obrve čupaju. Ona koja to čini i ona kojoj se čini su šta? Proklete. Kaže se en namisat za žene, one. Nigdje nema dokaza da je muškarcu zabranjeno čupanje obrva. Nego ženama. Znači, muškarac se može počipati obrve i napraviti sebi šta? Olovkom, je tako, olovkom. Ovaj, obrve lijepe i izići, jel tako, ovaj, na ulicu tako. Jer u hadisu, i to je jedan muftija današnjice tako rekao. Kaže, nema, kaže, dokaza da je to zabranjeno, to je zabranjeno ženama, muškarcima nije. Naravno, je li taj muftija je pogriješio debelo. Prvo je pogriješio što je uradio suprotno konsensusu uleme. Sa lema kaže da se tekst, ali pazite, mi smo kazali šta? Pravilo, ako je tekst došao za žene, li muškarci u njega? Ne, osim čime? S dokazom. Bujno, žena ti počupa te obrve na spavanju. Ti spavano, počupala obrve i nacrtala te ona kako je ona voljela da budu, i ti ustao ujutro i ona kaže, ja volim da ti budeš takav, a ti meni daj dokaz šarijetski da je to haram muškarcima. I ti donesiš argumente žene, žene kaže, žene kaže, muškarci ne u propis žena, a ovaj osim argument, daj mi dokaz. Ne spominje da je dozvoljeno. A je ostalo je dozvoljeno zabranjeno? Ne, bravo, ovo što je Nagim rekao. Znači, kod žena je taj postupak poznat. I žene to radi uglavnom. Pa je došao njima tekst šerijatski upućen njima. A u protivnom to isto vrijedi za muškarce. Ali se obraća ženama zato što je to većinom čine to ko? Ne može ako muškarac jedan počupa obrve u, stoljeću trojica ili četvrca, a vamo imaš ovaj bataljone žena koje su počupale obrve i ti sad obraćaš trojice muškaraca. Ne, šarijet je došao da se obrati tamo, da usmjeri svjetlo tamo gdje je šta osnova problema. A svako, znači, ko bi to činio, ušao u taj propis. Jer je to mijenjanje, znači, ovaj Allahog stvorenja. Pa je čovjek... A što se tiče, braće, od to po čovjeku, to je pitanje druge prirode. Je li osnova što se toga dotakle, je osnova da je halal da je haram? Kod čovjeka imate tri vrste dlaka. Imate dlake koje je čovjek dužan brijet ili čupat kao dlake su pazuha, one se čupaju. Net. Nije brijanje, nego čupanje. Može i brijanje, ali je čupanje bolje. Depilacija, znači. Ili epilacija, kako hoćete. Imate dlake koje se ne smiju dirati, a to su obrve i to je brada kod muškarca. I imate treću vrstu koju je šarijet prešutao. Imamo tako, tako svako stidno mjesto, brijanje i tako dalje. Imate treću vrstu dlaka koju je šarijet prešutao. Dlake, na primjer, po prsima od muškarca. Ili ne znam, dlake koje bi izrasta na nosu, ili na uhu, ili u ušima. To je šerijet prošutao. Ne imamo ništa. Šta je s otim? U nama se razišla. A mi ne pričamo, ja ne znam što smo mi, ko nas odvede vam. Nije to vezano za hadis. Znači, ta treća vrsta dlaka, oko njih se u nama razišla. Šeh Ibn bazi je dozvoljavao da se to uzima, a šeha Bani branio. Še Albanije branio. Kaže, ne, ono što šir prešao nije spomenuo, kaj to se ne smije dirati. Ispravno Allah, ali še, mišljenje šeha Ibn Baza. Da ono što šerijet je prešutao od toga, osnova je da je to mubah. Da je dozvoljeno čovjeku. Znači da čini i da to znači grad. Jedino ako bi time, znači čovjek, jel tako, e, ako bi bilo ponašanje žene ili nešto, to je druga stvar onda. Ali u protivnom, znači čovjeku je dozvoljeno da ovaj da uzima znači i da krati te dlake i u tome znači nema nikakve smetnje. Dobro. Znači vrijedi čupanje obrva za koga? I za muškarce i za ženu. Smiješ samo ako ti pada obrva ovako, padne ti ovako, u oko ti pada, ili padne ti ispred oka i stalno vidiš nešto ispred oka smetati, onda je smiješ samo skratiti. Ono što šta? Pada, a ne iščupati. Jer uzimaš ono što je nužda. A nužda nije da čupaš, nego da samo skratiš ono što se smete, ali tako? Znači, ovaj, pa je to znači i za jedan i drugi pol. Dobro. Da li žene klanje ovaj namaz u džamiji? Kazali smo znači da se to obuhvata i njih, jer je došao opći šerijatski tekst. A, kažu e, neki učenjaci, to su kufijski pravnici, da one klanjaju svojim kućama. Da žene klanjaju svojim kućama, neće u džematu. Međutim, došlo je u predama i da su i žene dolazile sa poslanikom sa u džamiju i ovaj ne može se znači tada ničije mišljenje uzeti ako je to ako je to bila praksa sahabiki. Imam Buhari je naslovio u svome sahiju poglavlje kaže a, namaz žena i muškaraca za pomračenje. Kaže Ibn Hajar htio ome, ome odgovoriti, kaže ovim, ovom, ovim naslovom, Sufjane Seuriju i nekim kufijskim učenjacima, koji su ovaj smatrali da da žene ne klanjaju tako. Inače imam Buharija rahimehullah, on je često ovaj odgovarao hanefijskim učenjacima. On je često odgovarao znači hanefijskim učenjacima, nije se slagao znači sa njima u nekim pitanjima, pa bi znači ovako argumentom znači je li odgovorio je li da podupreli svoje mišljenje smatrajući ga ispravno. I u tome nema smetnje da čovjek odgovori nekome na njegovo mišljenje islamskom etikom i da se odgovori na mišljenje tog i tog šeha lijepim edebom, etikom, čuvići njegov hurmet i tako dalje i da odgovori onaj ko je, ko je adekvatan, a Imam Buharija sigurno bio adekvatan da odgovori svakome, jer je čovjek bio, ne mora znaš da mora pogoditi uvijek, ali je sigurno bio znači ovaj adekvatna ličnost i da odgovori sa edebom i etikom, iako Imam Buharija nikada nikoga nije prozvao ovaj po imenu slično tome. Nego znači odgovori na lijep način, bez vrijeđanja. I to je nivo koji mora zadržati onaj ko vidi sunet poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Yes. Dobro. U ovom hadisu imamo dovu, imamo zikr, imamo i stikvar. Došle su tri stvari, znači da se čine i svakoj ovaj od ovih ibadeta je ibadet, znači zaseban i on je pohvalan u svim čovjekovim vremenima dova i stikvar, jel tako? Ovaj, I zikr a posebno znači u ovim vremenima kada se pojave ovako znakovi kojima više Allah plaši svoje robove. Kaže, požurite tada. Kada se desi, požu, pohrlite na namaz. Pa je ovome dokaz da čovjek treba, znači, kada je u pitanju, znači, ibadet, da ne okleva ibadetu. A, diže se na namaz, diže se, znači, mrzovoljno, e, sam nikakav, ne znam, znači, da ibadet bude, ne mora biti žurno, i ne treba čovjek da, da trči na ibadete, ali znači da, da, da, da, da, da, bude agilan, znači u tom pogledu, i da hita kad čini dobri djela, to je lijepo i pohvalno. I ome hadiso je dokaz da su grijesi uzrok belaja i nedaća, a da je teuba i stikvar uzrok da čovjek, da uzvišeni Allah ukloni, znači te nedaće sa, i da ih otkloni, znači sa ljudi. Jer ono, braće, što nam se dešava, nije ništa, nego to je posljedica na široku. Mi, kako se danas ponašamo muslimani, mi bolje ne zaslužujemo. No, to ćeš biti ti, da, da nama sad svijet kaže, evo vama muslimani, vi nas predvodite. Predvodite našu politiku i našu ekonomiju. I na... Ko će nas predvoditi? Svi koji predvode naučili samo da džepove pune i da krade. I nikad mu dosta nije. I krade, i krade. Dobro, Allahov robe, gdje se zacrtaj? Moji je deset miliona. Moja je milijarda, moje su tri. Ukradi, uzmi, halalimo ti. Ti ćeš svakako krasti halal, ti mi ne Ti ćeš krasti, to je definitivno. Kad se zasitiš, daj onda ljudima. E kad ljudi, ja sam uzeo dovoljno, mene i daj, nego nema kraja. Tu negdje na zapad neko ako nešto ukrade, neko usput negdje nako protvori proturi i to je to. On se zadovolji time što je, ide dalje. Na u islamskom svijetu toga nema. Nego znači kradi, kradi i nikad mu dostani. I onda kad dođe na zapad misli, neki dan gledam nešto, jer nekakav emir je došao gore, ne znam odakle je iz, da li iz, došao iz zemalja Haliđa, došao, ne znam. On je parkirao nekog svoja auta, tamo nekakvo ono, semirsko auto, nekakvo, ali zna koliko košta. I došao ovim pije, piše mu kaznu, policajac. I on je u auto i kreće. On misli da je dole negdje u Kuvajtu ili u... on može krenuti policajca, ostaviti tako ko... I ovaj ga napolje i smota ga na zemlju, udari ga dole, otpod ga otrese i lisce na leđa i marica u autoj. On misli što on dole sin nekoga i što dole može to praktivo da može, da za njega nema nigdje, znači nikakvih pravila, možeš parkirati gdje želiš na ulici i niko ti ne smijete povući za da kažeš, hej, gdje si stao? Kad bi takva znači pravila bila za sviju, sigurno da bi onda ljudi jeli je pazio znači onaj ko uzima i ko a, u ovom hadisu isto dokaz da znači pomračenje sunca neće biti zbog života ili smrti nekoga, o tome smo govorili u prethodnim hadisima, i u njemu je dokaz da nije dokaz u njemu, nego je od propisa jeste da se uči naglas kada se pomrači mjesec. A kada se pomrači sunce, o tome učenjaci imaju različite mišljenje, znači da se uči naglas ili da se uči u sebi. Znači kod islamskih učenjaka, neki kažu da se uči naglas, neki kažu u sebi. Imam tabari i drugi su odabrali da čovjek može izabrati šta želi. Imamo ako hoće da uči u sebi, uči u stoje, ako uči na glas. Hvala da je preče učiti na glas. Da je preče učiti na glas, znači radi ljudi koji su iza, znači što je to učenje duže, da se uči na glas, to je bolje i preče, ali kažemo tu se olema razišla po ovome pite. Ovo bi bio, ovo bi bilo nešto što tiče namaza za pomračenje. Mi smo spomenuli kako se namaz klanja, jesmo mi? Znači klanja se sa dva rukua, u svakom ruku ili sa dva rekiata, u svakom rekiatu ima rekiat. Pa znači kaže Allahu ekvar, počne sa namazom. Prouči fatihu. Uči dugo. Allahu ekvar, ide na ruku. Ostane ruku dugo. Kaže, semi Allahu limen habine. Rabbena wa lekel أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين uči Fatihu i nakon toga uči dugo ali učenje kraće nego na prvom rekiatu nakon toga kaže Allahu Ekvar ide na ruku ostane dugo ali kraće od prvog rukua Semi Allahu limen hamida, Rabbena wa lakal hamd, hamdan kathiran, tajiban, mubarakan fihi, millu samavati, millu al-ardi, millu mašita, min še'in badu, Allahu akbar, ide na seždu, i ostane dugo na seždi. Digne se sežde, opet drugu i tako znači digne se na drugi rekat i drugi rekat na isti način kao što je klanjao šta? Prvi. Samo što učenje biva kraće na prvom kijamu drugog rekiata biva učenje možda kao na drugom kijamu prvog rekiata. Srazumijem? Znači biva kraće. A neće biti, znači, u potpunosti kao I nakon toga, znači, završava. I klanja se tako, otprilike, jeli, klanja se, e sada ta procjena da se klanja dok se ne završi, dok ne prođe to, koliko će potrebati, kako, to su ljudi nekad znali. Prilike, znači, znali po izgledu, koliko to moglo, danas se to zna, tačno se kaže, trajeće, klanja se odatle, pomračenje je djelomično, nije potpuno, trajeće 17 minuta i 50 sekunda, počinje tad, završava tada i u narednih 100 godina se može izmjeriti tačno kada će biti pomračenje sunca. Iako je precizno za mjerenje, ali se može izračunati. I tako se znači planira namaz za poručenje sunca i time smo završili znači s ovim poglavljem i nastavit ćemo s poglavljem namaz za kišu. Namaz za kišu i tu imamo malo manje, imamo dva hadisa pa ćemo išto o govoriti u našem narednom druženju ako nas uzvišeni Allah poživi do tada Allahu Teala sallim sallallahu ala nebina Muhammed wa ala alihi wa ako ima pitanja vezane za očemu smo govorili, ali mimo toga bur. Reci mi Šta, šta se, ima nešto, ima nešto vadijizma, nešto u sunetu, da se, šta se misli tim kad se kaže proklet? Često puta čujemo, kaže, neki proklet na je očka starosti, jednog od barotelja, da ne uđu u džennet, neki proklet onako ko... Tako se kaže, neki je proklet onaj kod očka, i hadis došao neki proklet. Tamo, kad su oni sada sedam se pokrenju na na, na Pa rekao tri puta Ali rekao proklet. Nije rekao proklet. Znači to je ovaj došlo a, znači kada se govori o prokletstvu proklenje se znači osoba koja čini znači grije koji je od velikih znači grijeha i prijeti mu se znači šerijatskom znači kaznom. Proklet se znači misli da je čovjek daleko, znači da je udaljeno od Allahove, da je njemu dova protiv njega nije udaljen od Allahove milosti. Što ne znači, znači da je čovjek koji je proklet, ovaj, u tom, jeli, smislu, evo kazali smo ovdje da je poslanik sa prokleo onoga ko, jeli, čupa obrve. Ženu koja čupa obrve. Prokleo onoga ko žigosuje životinju i udara je po licu. Znači, to je dova protiv njega. To je dova protiv njega. Pa je prokletstvo može biti, znači, ta riječ može biti u dva konteksta. Može biti prokledstvo da čovjeka a, tjeraš daleko od Allahove milosti i to je, to je teža vrsta prokledstva, a može biti dova protiv njega. Kako dova protiv njega? Ma hadis od muslima da je došao čovjek poslaniku, sallallahu alaihi vseleme, a i kaže mu, Allah posjećaj imam komšiju. Uznemirava me, kaže stalno. Kaže, iznesi svoje stvari na ulicu. I sjedni. I kada neko upita što si na ulici, kaže komšija me uznemirava. Pa su ljudi prolazili i kaže su izbog kjanu jela anunehu, pa su ga proklinjali, to komšiju. A jesu mislili da, da ga Allah te udalji od svoje milosti? Nisu, nego misle dova protiv njega. Pa znači proklinjanje ima dva, dva cilja može imati. Ovaj jedan teži koji je udaljavanje čovjeka od Allahove milosti i da ga ne stigne Allahove milost, što je teže, imamo drugo, znači što je dova protiv njega. Ali u hadisima, znači kojima se spominje, znači ne spominje se ovaj proklinjanje ovaj čovjeka, nego se kaže da je čovjek ovaj da je da je ovaj da mu je svako dobro uskraćeno, da je a, ili da nije od poslanika sa osrme sve što ali se ne spominje, znači proklinjanje za, za sve grije. Tako da je ovaj znači u tom hadisu konkretno nije spominje znači proklinjanje. Ali se ima znači hadisa dosta kojima spominje znači proklinjanje za određena djela koja čovjek učinje. E sad šta je ciljano jednim ili drugim, znači gleda se u kontekst hadisa i ostaje opet na kraju čtihad. Mi možemo zaključiti da ovaj čovjek prvi što su ga ljudi proklinjali, to nije stvar uznemiravanje komšije, nije stvar zbog koje čovjek treba da, da, da, da bude udaljen od Allahove milosti. Nego onda bila znači doba protiv njega da je Gavojni, sa ne, sa Beoude, mogao biti proklajen, neka je, neka je udaljen, neka je spriječeno. stoji neki proklet Može biti da je prevod negdje takav proklet. Znači Molim? Jeste, proklet nije ovaj, proklet je ovaj, uh, proklet nije došao u tom hadisu. Može biti da je došao, možda, možda da je došao u nekim daif rivajetima, pa da je neko preveo daif rivajet, može i to biti. Ali ja koliko sjećam, znači da nije došlo, da nije došlo prokletstvo, nego da je došlo da je ovaj e, da je izgubio ovaj ili da je da je lišen svakog dobra ili u tom je kontekstu nešto došlo. Šta je sa, sa brkove, recimo, tamo stoji, meni je ovak naredio da kapi brkove, da pustam vrat. Dobro. Sad recimo i kod nas počeli ljudi da idu normalno bez čarapu. каму перспективе да да сваѓање. Ја кажам, гледај ти како си прво, умој да причаш оно што што што не знаеш. Си увек пата за на неписки не света нема ништа. Не зна ништа, касније дојде тука и ништо не го. И он чути. И каже мене он добро каже, а таму каже пише да капиш бркове, ви каже бријате бркове. Ја му кажам, ти немаш ни бркове, ни браво, ни ништа и прича само бријање од Jer on, se buri kada si nepriznanje da nema. Šta onda kad pričaš? Kada ti kažem bez bradu ne smiješ biti ima, ovo kad nefijsko meso. Sad što piše, to kraće, normalno on, ona je pojma, znači može da se kati i da se briga, ne smije duge vrkove da se pusti. A brkovi se znači krate na dva načina. Na gornju usnu, u ravnini iz gornje usne, znači se krate, jer je poslanik kratio ljudima na misvak Znači stavio bi mi svaka ovako i skratio ono što pređe preko svaka, Pa da uzgornom usno, ili da se skroz skrate, tako je kratio i Omar. Ibn je kratio i izgledao kao ugljena ovca. Tako je kratio, znači, brkove. Tako je došlo i vajet kod Bejhekija. Pa je čovjeku dozvoljeno da krati ovako, znači da bude kraćenje mašinom i to dobro da skrati, a dozvoljeno da skrati sa, znači, sa raninom gornje usne. I treće je brijanje. I oko brijanja ima razilaženje. Oko brijanja ima razilaženje. Ima Malik je rekao da treba čovjeka prevaspitati, treba ga izudarati ko brije vrkove. Ali sto dozvoli učenjaci, Hanefijski imam Tahavija i drugi sto dozvoli. I u Allahu alem, ako bi gledali na argumente, da bi ovi imali jače argumente koji kažu da dozvolim brije vrkove. Jer je došlo u hadisima, kaže se ovaj, džuzu ševarib. Tako je došlo, džuzu ševarib. A džezze je džuzu Kaže Ulema kad govori je, je sal, je iskorjenjivanje, iskorjenja uzimanje, čupanje. Znači skroz e, korijen da, i njega da, da uzimaš. Da je to potpuno kraćenje. I došlo s drugi rivajeti, ja sam govorio o tome u knjizi o bradi, imate o tome, znači tamo sam baš objašnjavao tu riječ i govorio znači šta je Ulema kazala, šta je značenje, spoljašnje značenje hadisa, iz njih bi se moglo zaključiti da je brijanje dozvoljeno, da je preko dozvoljeno Ali bježeći od tog razilaženja, preče je čovjeku da to ne čini. Preče da ne čini i danas vidimo da je bila ulema, velika nisu brijali brkove. Ovaj, preče čovjeku da ne čini, a da li krati na gornju usnu ili krati ovako, to gleda znači kako čine ljudi u njegovom podneblju. Običajno pravo. Pa ako svi krate na gornju usnu, ima negdje sramota da skratiš puno. Ostavljaju duže brkove. Ako svi rade, tako i ti radi. A ako svi krate, krati i ti kako ljudi rade. Znači, to je ovaj da se što manje razlikuje sa znači, podnevlju kome samo ono što je oni neki pitate, ono, djevojačka pečna i to. Dakle, sam bio dijete, ja znam, ona, pričali stari ljudi, pa ako kaže, ovaj za kišu, <laughs> oko krenu ruke. Pa vidio sam na toj slici isto, oni dove kao za kišu i ovako drže ruke. I sad onaj pita šta radite, kažu mi ovako imitiramo kišu. To je vjerojatno, ono, vezde nema ona, sa sunetom tako. Pa ja bih volio da ti sačkaš da mi o tome govorimo pa da vidimo ima li veze ili nema. Možda je bilo što da, da o tome pričamo, ali kad dođe vrijeme. Znači da ne požurijemo, a vidjet ćemo priču znači, o tome da vidimo li to osnove okretanje ruku, o tome hadisa, nema hadisa. I možda nije, nije loše ovo, možda da se ne žuri sa kvalifikacijom ovaj, eh, ovom ili onom, možda dok se ne provjeri, jer ponekad neke stvari za nas djeluju bidat možda po paušalnom procjenjivanju, znaš, a možda imaju nekakvu osnovu, jeli, čak i da je i daji osnova ta, ovaj, gleda se znači na osnovu. I ću Sunnet je možda puno širi od onoga što mi znamo. Tako. Znači, sunnet ima, je tako, e, ima mnogo sunneta za koje čovjek nikada nije čuo. A da je to poslanik sam sam praktikuje, da je tako radio, tako. Pa je, znači, ovaj, e, ne treba, ne treba, znači, žurca sa ocjenom. Zamisli, došao na, na, na mikat, ideš na hađe, mi sad idemo na hađe. Ti došao na mikat i Sjediš tamo na mikatu, obukao i hrame, čekaš da te Fendija tvoj izidje, da su autobus potrpa da idete. Dolazi Bedevija, pustinjak, devu vodi kaže, ja poveo devu za kurban. I dovede devu, ode obuče i hrame, izišao tamo, uze koplje, zabode koplje devi u, u, onu, u, onu, u grbu, razderaju je kožu, pođe krv da curi, skinu svoje papuče, kaže, ja trebaju mi papuče, zaveza i kanapom okači devi ovrat, kaže, odo ja hađa obaviti u Ti bi gledao, rekao, ja sirovine, Allahu dragi. Kakav je ovo hađije? Kakva je ovo nakaza od hađije? A čovjek uradio sunnet. Sunnet uradio. A ti bi rekao šta? Šta ovaj radi? Pa bi požurio sa kvalifikacijom. Pa nama je, znači, definitivno, znači, taj, ta to da, da se pusti krv, znači te životinje, da se zna da je to životinja za kurbana, bude alamet ili znak ako negdje ode, da je, znači ljudi mogu vratiti, da bude zaklana kao kurban. Ovaj, I papuče, znači, o, oznaka nekakva bude njoj, znači i bilo što drugo se okači na vrat, znači da bude oznaka. Ljudi, znači, to od vreme niko ne osuđivo. Pa treba, znači, ipak čovjek kad vidi nešto, polako. Sačekaj, kad vidiš nekako da čini nešto, nemoj reći, živio to je bidat, nego kažemo, vidio sam da činiš nešto, nisam to nikad vidio, den pojasni kako i šta. I onda ti čovjek kaže, možda ti ponekad ha, stvar koja, za koju nikada nisi čuo, je tako? Nismo spominjali, sam spominjao ovdje prošli put. Nisam spominjao ovaj, ti sjediš, idete vi u avionu, a mi sad govorimo o hađu, mi sad govorimo o hađu zato što smo, ovaj, što smo pred put. I čovjek u avionu kaže, hajmo učiti Albiju. Hajmo kaj, bismillah, Allahu akbar. Lebejke, Allahumma lebejke, stavio dva prsta i učiti bio. Neđe živi, I sad prste uči u bio kako narod uči, tako? Moji se provaljivati ovdje pred hađijama, fino, jel tako? Ima način. A to je kod određene uleme sunnet. Poslanika je sa hadis kod muslima, kaže, kao da gleda Musa kako ide iz ovu dolinu, stavio, kaže, prste u uši, uči telbiju. Ti reći njemu, ovaj, da uči fino telbiju kako narod uči, što se prste u ušima, ono? I tako sunneta ima puno za koje mi nikad čuli nismo. Pa čovjek treba, znači ovo je meni, riječ prvo meni, pa onda imamo svima i da dalje znamo da čovjek nešto vidi, braćo, da ne žuri, osuditi možeš uvijek. Kad osudiš nakon tri godine, ni zakasnio. Ali kad čovjek osudi sunnet, e onda je belaj. Tamo vidjet ćemo, znači doćemo do toga. Assalamu alaikum, da li muška osoba, sahib, uzor osoba sa smetnjom može predvoditi žene u namazu? Može i muškarci i žene. Znači čovjek koji je sahib uzor, ima uzor, na primjer, selesul beul, stalno izlazi mokraće iz tijela. I on ode, pripremi se za namaz, abdesti se kad uđe namasko vrijeme i dođe ovdje i predvodi u namazu ili stalo ispusta vjetrove i steče tome, on može predvoditi u namazu. Nema sveđa nikakva. I nije čak ni mekro da predvodi. Ako najbolje uči kur, a nije ni mekro da predvodi. A ako ima neko ko je koji, onda je onaj drugi preči. Jer njemu je namaz takvom, kao takvom ispravan. I to je njemu opravdanje i to se ne može popraviti. Tako da nema smetnje, znači da sahib uzor predvodi ljude u namazu, to nije problematično, znači kod fakija. Jeste. Allah ta'ala, sallallahu Muhammed. Allahu,